kaixo, Jose Mari de Juan Naiz, Ordiziako berritxeguneko ikatena orkularia. Entxuten ari zarena nerea haotxa sintezitatua da. Boz metres narekin egin Aurretik nahi desun testua idazten da eta gero MP3 sortzen da. Gero, fitxategi hori, goi aluet gunean kokatzea dago, gure blogetan erabilia alizateko. Ongi izan. Agur.